murakoze kubona mwatuye kumviriza radiyo isanganiro ndabahaye mm, mwaramutse bakunzi mwebwe umunsi muratwumviriza ni mu kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru byiyagize hatanguye ariko hari hano i inama igira cumi n'imwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yashize umukono ku masezerano y'amahoro atera nako intege abo bakuru bihugu ku ntambwe bageze ko muraja kumva murano makuru ahasaba guha ijambo abantu bose bafise ico baterera abanyagihugu basabye impapuro z'ingendo pasiporo gushyika kuri uno wa gatanu bahamagariwe kujya kuzitora nkuko remeje kubibabwira inkuru mu makuru mu ngingo nkuru nkuru no makuru kuri wa gatandatu hariko haraba inama igira 11 y'abakuru b'ibihugu n'amareta yashize umukono ku masezerano y'amahoro umutekano n'imigenderanire mu bihugu kibanyije Republika ihani intwaro rusange ya Kongo no mu karere inama iriko iberani bujumbura mu gihugu c'u Burundi abashitsi muri kano kanya bariko babandanya bashika ku kirimba c'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu cy'uburundi valisi ndayishimiye akaba yamaze kwashika hakaba hari nk'igihe cy'isa zitanu zirenga gato cyo kimwe n'abandi bashyitsi batandukanye bavuye muri ibyo bihugu ibihugu bishyika kuri cumi na bitatu hakaba hitezwe umwanya wari wose umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo felix cisekedi ko nawe aja gushika ariko rero uwo muhinga asaba guhijambo abantu bose bafise icyo baterera mugarukana amahoro mu karere cyane barya batware bo hasi aho muri kongo kurikira deo hakizimana umuhinga nonese bijanye na kano karere yari kuri imikoro ya mugenzi wacu medal niyo nkuru turateye intege abakuru b'ibihugu bariko barakora kuri icyo kibazo turateye intege amashyirahamwe mpuzamakungu yose yaba inyo afurikene yaba izindi shyirahamwe zibikurikirana turabateye intege yose tuti bwabo turasabye ko abenegihugu amakuru arabandanya abanyagihugu basabye impapuro z'ingendo pasiporo gushika kuri uno wa gatanu bamagariwe kuja kuzitora mu itangazo ryasohoye kuri wa gatanu komisariya nkuru ijejwe ruja n'uruza n'imbibe yemeza ko yamaze gukora izo mpapuro z'ingendo Pierre Nkuriki avugira ubushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano amesha ko atamuntu are kuriwe gutora igitabo c'uwundi kiretse umuvyeyi atorera abana biwe bakiri bato tumukurikire bubicishije ku kigo kijejwe imbibe ingenzi no gutanga impapuro z'inzira commissariat general de migration ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano abantu bose barishe impapuro z'inzira bita passport gushika uno munsi igenekerezo rya gatanu rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na gatatu ko zamaze gukorwa boza rero kuzitora iminsi yose y'akazi kuva igihe cy'isaha zibiri z'agatondo gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe z'umugoroba nta muntu n'umwe ari kuriwe gutora pasiporo atari gwiwe kiretse umubyeyi ashobora gutorera abana biwe naho nyene bakiri bato mujanye n'ivy'umuyaga nkuba ishiramwe Regideso ririko rirakora ibishoboka byose kugira ryongereze umuyaga nkuba ukenewe mu gihugu byashikijwe n'umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regideso Jean Albert Manigomba kuri uyu wa gatanu akaba ko ibikorwa byo kuba ku rugomero rw'umuyaga nkuba Gigi Murembwe bigeze ku rugero rushimishije cyo kimwe n'urugomero rwa Rusumo Force avuga ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba muri kuno kwezi kwa gatanu tumukurikire hariho jiji murembwe jiji murembwe ni proje novuga ko igoye cyane yagiyemo ibibazo byinshi turiko turagwana nazo nashyitse muri regidezo twaragwanye gushika aho tugeze ku bice hafi mirongo itandatu ku ijana ubu baraje ya jiji igomba guhera mezodo santrale isa n'iri kwirahera bariko barasakara les equipements electromecaniques zose ama equipements yose amaze gukorwa turiko turagwana rero turabe ko urwo rugomero nabwo nyene ku mwaka uza rujiyemo kandi rurategerezwa ni ngombwa ko muri 2024 jiji murembwe kwinjira muri rezo national izuzana imyaka nkuba ungana hafi 50 megawatt hafi 50 urumva iyo ni projet ya mbere ya baraje turafise yindi iri kwirahera gose yo igeze ku musozo muri uku kwezi kwa gatanu aho gurupe ya mbere itanga gutumikira umuyaga nkuba mu kwa gatandatu gurupe ya kabiri mu kw'indwi gurupe ya gatatu tukazazura tukwije byihese hamwe umuyaga nkuba ungana na megawate mirongo ibiri n'umunani rero murumva ko turiko turakora kandi eh, birashimwa umuyobozi mukuru wa regidezo arahumuriza ababa mu gisagara cya bujumbura ko vuba umuhora w'umuyaga nkuba ugiye gusanurwa jean Albert manigomba agasigura ko icikagurika ry'umuyaga nkuba rituruka ku nsinga z'uwo muhora uca mu kuzimu kandi umaze igihe kirekire n'ubunyene tumukurikire guhera itariki umunani z'ukwezi gushyika itariki cumi na zibiri dufise tabure honde n'ababayere bose kugira ngo dutangure igikorwa cya rehabilitation ya rezo do bujumbura ni ukuvuga rezo do bujumbura tugira tuyisubirize yose izi nsinga zose zica mu kuzimu tuzikureyo mukazoshesha mu kuzimu nyene mugabo tuzane nshasha dusubize amakabine yashaje yose tugire bishasha nitwamara kuheza rehabilitation do rezo aho ukuri muzobona yuko ivyo gucika bizoba biheze uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe regidezo jean albert manigomba akaba ari ngaha amakuru tubateguriye agarukiye ariko kuri mwebwe mutadukurikiye mu ntango ndabibusinga nkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise yuko ariko haraba inama hano mu gisagara ca Bujumbura inama igira 11 abakuru b'ibihugu n'amareta yashize umukono ku masezerano y'amahoro umutekano imigenere mu bihugu kibanisha Republika ya Ntara rusangi ya Kongo no mu karere abashitsi bakabandanya bashika aho mu mwanya hitezwe umukuru w'igihugu ca Republika ya Ntara rusangi ya Kongo Felix Chisekedi nayo ishyirahamwe regidezo ngo riko rirakora ibishoboka byose kugira ryongereze umuyaga nkuba ukenewe mu gihugu umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe regidezo Jean Albert Manigomba mwamwumvise murano makuru Chuti na mwese mwakumara dukurikira aniho